mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë në të mirë deri në ditën e kiametit. Kemi përmend disa derset e fundit, disa nga fjalët e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe nuk është më e panjohur për neve se pse duhet mu kujdes për fjalët e sahabëve radhiyallahu anhum ecma'in. Akoma kanë mbet disa prej rrëve të këqija në këtë ummet. Akoma kanë mbet disa vende të këqija, disa injoranca të mëdha në këtë ummet, ku një pjesë e ummetit islam, kjo rini sot që shihet nëpër xhamia, këto djem të ri që shihen sot nëpër xhamia, kjo është një myzhde prej anës Allahut subhanahu wa taala, mirëpo një gjë të ngo vllazni. Këtë fryt Këtë fryt, mundohet shejtani me e shfrytëzue. Mundohet shejtani me devijue këtë fryt, këtë ujë të madh, këtë bereqet të madh, këtë shi të madh prej anës Allahut subhane u teala, mundohet shejtani me e devijue. Mi dhonë një rrugë tjetër, mi dhonë një kahje tjetër. Prandaj kujdes. Rinia duhet me pas kujdes. jo sipas trendeve dhe mendjeve të njerëzvet dhe kuptimeve që mundohet shejtani me ia dhënë fesë, eshkjal, disa forma, disa kallëpe të gabushme. Si ta kesh kallëp, kallëpin gabim? Kuptoni? Kallëp, si ta keni kallëpin gabim të fesë islame, gabim e keni vllazni. Duhet me pas kallëpin e gjëratave të para të muslimanëve, sikur, sikur që ata e paskan marrë vesh fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Akulli kur fillon shkrihet, shkrihet prej në mes a prej fundit? Kripa kur fillon shkrihet, prej nga fillon shkrihet ajo? Fillon ndër nga ta prej bregdetit, apo? Prej fillimit. Këtu fillojnë cilët. Dhe dal nga dal, dal nga dal, dal nga dal, përdor shejtani një strategji e cila përdoret në gjao strategji në kohën e sotit prej anës së amerikanëve më të madhe përdoret, kjo është një temë tjetër. Ajo është strategjia t'i afrohesh armikut pa të vërejtë. Kur ta merr zemrën çkove. Kur ndodhka kjo vllazni? Kur na nuk e mësojnë atë çka është xhahilijeti. Kur na nuk e mësojnë atë kundërtën e Islamit. Shirkun edhe kufrin, edhe nifakun, edhe riddën, renegatizmin, daljen prej fesë islame. E shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vllazni, paskan qenë të informuar shumë mirë për çështjet e besimit, edhe kanë ditë shumë mirë se prej nga ka mundësi me u prish feja. Prandaj Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, prej fikhut, Prej kuptimit të mirë të fesë së Allahut subhanehu ve teala është njeriu ta kupton fenë dhe ta dinë se prej kah ka mundësi me ju sulmu feja. Feja Islame, kjo sexhde që e bëni ju, namazin që keni ardhë këtu, Allahu që ju ka udhëzu me agjërue, e me kon njerëz që e dini Islamin ju, edhe Allahu qeshet me juve djelmosha të rinj, Allahu xhelle ve ala qeshet! krenohet para melaçeve, yubahi bihi al-malaika, Allahu krenohet para melaçeve dhe thotë, këto djelmosha të ri kanë mundësi me shku me bo zina, sikur që i shkojnë krejt. Këto djelmosha të ri kanë mundësi me shku në disko, sikur që i nit zani. Këto djelmosha të ri kanë mundësi me mashtrue, me mashtru njerëz, me hangër të mirë. Këto djelmosha të ri kanë mundësi, mirëpo mbajeni vëllazni, që këtë kapital të mos mashtrimit nga ana e shejtanit duhet me e rujt me diçka, ajo është që ta njihni se çka është xhahilijeti. Sepse kur njeriu nuk e njeh shirkun, dhe atë se çfarë Kur'ani ka përqesh, çfarë Kur'ani ka nënçmu, apo, na e the na, e kena imam Kur'anin, e lut, na, na, na lexon Kur'an, apo, e besojnë Kur'anin, Kur'ani ka përqesh disa sene në, në vetë, i ka kesh disa sene Kur'ani. Çka ka kesh Allahu xhelle ve ala? I ka kesh ato mushrik, jau ka kesh zotat. Ka thonë kur njani prej tyre, met në zor, e merr ushqim, e han, idhullin e vet. Pse paskan shku në xhehenem ato njerëzit? A nuk paskan qenë njerëzit të mençur? A nuk paskan qenë njerëzit të dijshëm ato? Kanë qenë dijshëm. Kanë qenë të mençur. Tanat i kanë pas, tanë mend i kanë pas. Nuk janë pajtu me qatë caktim të Allahut që përmenda dje. Nuk janë kanë të kënaq me ndëgju Muhammed alejhi selam. Nuk janë kanë të kënaq me u ul me Bilalin s'bashku, e me Khababin s'bashku, edhe me tjertë. rrugës ose nëpër mediume, në pazare, naherë nëpër xhamia, për fat keq. I sheh njëmend edhe xhehlin të madh, shkuma e xhehlit bile i mun njerëzit, keni kujdes vëllezër prej xhehlit. Keni kujdes prej mashtrimit të shejtanit. Ngase shejtani ia hap njeriut 99 dyer të hajrit për një derë të sherrit. Mbajeni mend këtë. Shejtani t'i hap tyje, djalosh i ri, që je udhëzu, 99 dyer të hajrit. Jo një, dy, tre, nëntëdhetë e nëntë t'i hap për një sherr. Ngase nëse bjen n'qat sherr në sherrin e shirkut, a ja vlen nëntëdhetë e nëntë? Andaj, me këtë e përfundojna, Aisha radiallahu anha, e ka pyt Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam për njënin nga arabët i cili ka qenë simbol në bujari. Simbol në bujari. Ka thonë ja Rasulullah, o i dërgum i Allahut, a s'i bon dobi? As i boni dobi kur gjo ajo bujari e madhe i ka per njëqind deve dyqind deve i ka martu djem të ri ju ka dhon njerzve ka qen prej njerzve bujar i njohur në bujari ky person i cili prej fukarallëkut të madh prej fukarallëkut të madh nuk ka pas qka me hangër fmit kan kërkue ndërsa kush është prind e din kët gjendje se si është kur kur fmija të lip tyje e kur njeriu nuk ka çfar gjendje e keq është ka hip në kodrën më të lart në Mekë per mu rrxue fillon Islami me u prish urwa urwa, rruza rruza, sikur që i prishen tesbihtë, sikur që prishen rruzat, rruza rruza, një nga një, një nga një, një nga një, kështu me radhë, derisa prishet Islami. Prandaj është me rëndësi vëllazni, të mësojmë se çka e prish Islamin. Sikur që e mësojmë se çka e prish agjërimin. A vlen njëri prej neve nëse njëri prej neve nuk e din se çka e prish agjërimin, çka agjëron atë? Për çka agjëron atë? A ja vlen njëri prej neve me shku në haxh, e mos me ditë se kur, kur do të me shku në Muzdelife, e kur do të me shku në në Qabe, e kur do të me bo tawaful ifadha, e këta dhe ata prej rukneve, a ja vlen ajo? Vëllai s'ja vlen asnjëherë. Po ashtu edhe Islami jonë, që është kapitali më i madh i besimtarit vallahi, këta përgjegjësi te Allahu xhel-le ue ala, prandaj ta dimë se shejtani fillon prej mosnjohjes të injorancës. Kur ti nuk e njeh xhahiletin,